Have some beat. some making the beat. Que viva el rap. Eh. Crónicos, yeah. A lo que agarra el bait, le hace pop, después pop, puff. Le da otra nota a la plumita y le hace puff, pop. La loca agarra el bait, le hace pop, después pop, pop. Va a apariciar bien loca, loca, loca. Pa' que le hagan pop, pop. Señora WhatsApp te me pone recia. Para el olorcito yo soy tu anestesia. A ti te gusta la lactosa, la magnesia. Me dijeron que tú eres recia. Solo me ve y me convence. No soy vida. Dice que le malplatense. Ni la toma y que me dispense. Ellos quería un abogado, no un indecente. que me dedico, madre? Y hago rape. Esto está que pica el tío que la rasque. Dale para abajo, alocate. Y si está muy tensa, no Le hace puff, después puff, puff. Le da otra nota la plumita y le hace puff, puff. La loca agarra el bay, le hace puff, después puff, puff. Va a bien loca, loca, loca. Pa' que le hagan pop Por eso tiene esos cachetes. el finoli pero es guero, guero O sea, H y machete el filete, filete De ese equipo yo tengo el gafete Al garete Es cantautora Se tira su falsete Y pra, pra, pra, pra, pra Tuerquea con intensidad Tiene calidad y cantidad Yo sé lo que la loca agarra el bait Le hace puff, después puff, puff Le da otra nota a la plumita y le hace puff, puff La loca agarra el bait, le hace puff, después puff, puff Va a pariciar bien loca, loca, loca Pa' que le hagan pow, pow, pow, pow Bienvenido al mundo del alien A subir Crónica del rap, eh. I'm making the beat.